Kembali tim Jimat punya cerita Kiriman Nono Warnono Dengan judul Tanggapan ing cungkup dompok jenenge Joko Karen wong-wong yen ngundang utawa nyeluk dheweke Joko Tarut diceluk ngono mergo sakliyane profesi dadi pegawai negeri sipil dheweke uga nyambi dadi juragan sewan terok utawa tarut kuwi mau mula bukane dheweke diparapi Joko Tarut julukan luwih kondang lan dikenal ngakeh tinimbang jeneng asline Anggone dadi juragan terop dilakoni wis suwe banget nalika durung dadi pegawe negeri wis miwiti usaha cilik-cilikan nyewakake terop Waktu semono usahane isih nembi bibrik-bibrik kanthi modal cumpen. Suwene suwe usahane tansaya ngrembaka dadi gedhe laris banget. Yen biyen wong minates nglayani langganan kalangan bawah, nanging kairing lakune wektu mundhak ngambah kalangan menengah mendhuwur. mbuh. Embuh kuwi kanggo resepsi wong duwe mantu, tetakan syukuran, pengajian lan maneka keperluan liyane. Gancaning carita ing sakijining wengi sing wis mrambat adoh kahanan krasa sepi mampring. Bulan remeng-remeng sinaput mega mendung samar-samar. Lintang-lintang sing biasane abyor ing biru langit lazuardi. dadak ora ana sing nyetok babar pisan mung konang-konang pating kerlip nyunarake cahya samadya wengi kuwi ngancik jam 8 Pak Joko nembe nggar-nggar ati sinambi maca bukulan majalah kelangane Sakliyane serius ngopeni usaha persewaane, Pak Joko duwe hobi memaca. Klebuku tubuhku senajan yuswane wis mundur tuwa. Mula sabenana wektu lodang mesti digawe maca maneka jenis buku. Kala warti apa koran padinan. Rikala katungkul maca dadak kandhek anane wong kuluk salam ngarep omah. Kula nuwun, Pak. alus diambali wala wali sokon jogo jalaran durung ana wangsulan. Mangga wangsulane Pak Joko sinambi nyopot kaca mripate. Enggal menyat saka kalungguhan terus buka lawang pager. sakwise diprepeki tamu sing anyar katon mau tetep ngadeg ngejejer ana ing ngarep lawang pager tamu sing nganggo sandangan sarwa ireng karo nganggo caping kuwi agi-agi diaturi pinarak karo nata lungguhe pikirane Pak Joko kegubel maneka pitakon ngenani tamu sing diawas ngane aneh -ane. Ya kene wanci bengi kok nganggo caping sing adat saben dinggo kanca tani nalika nyemprung sawah. Ketambahan etika mertamu sing kurang ganek. Katitik marak mertamu kok caping ora dicopot. Parandene maneka tandha pitakon sajroning ati gelis dibuang. Wonten kersa napa, Pak? Pitakone Pak Joko sinambi nyawang tamune. sing disawang katon dingkluk kaya-kaya kepingin ngingitake jati dirine. Nuwun sewu, Pak, kula badhe nyewa terop menapa tasik saget. Pak Joko sawetara lingak ingguk nalika arep aweh pawangsulan kang gumatok. Wanci wulan suro dadak arep nyewa terop, arep duwe acara apa? Lah karadate wong Jawa yen arep kagungan kersa nyiriki wulan suro. Apa anggone arep nyewa tenda tirep kanggone wulan besar? Jalaran yen wayah wulan besar ajek akeh wong duwe ajat mantu. Kanggene njing napa nggih? Nitrang Pak Joko sinambi dudut rokok sak terus dimpak. Nggih kangge dalu niki nopo saged? Semawure tamu kuwi karo ngelus-ngelus bringose sing ketel. krungu tembunge tamu sing durung ditakoni jeneng lan papan panggonane kuwi sepisan maneh tak joko jumlah adat saben wong yen arep duwe gawe pesen terop adoh sadurunge dina denge gawe aneh wong iki pesen dadak kanggo acara dongine, Dakanggi acara menapa kok dadak wengi niki Pak Joko nyarawi diake kagungan acara kok dadakan. Kula badhe ngijabke yoga kula dalu niki. Wangsulan alus ning nyawapi bisa gawe mrindinge kita. Lah kok dadak niki, Biasane tiang-tiang ngaten niku dangu-dangu pun pesen riki rumiyin lho. Rencana kula mboten usah nangki terop. Ning pamutahe kanak kula sing badhe dados nganten niku. nyereng supados adep terop wang sulane tamu nyolo widi kuwi jlentrehake nggih tulung pak diusahake saged ngadeg wengi niki terop ingkang kula pesen Pak Joko Katon mikir jeru sinambi nyebot udut kebal kebun. Tegesan enggal dirimet ing jeru asbak. Pikiran sih uleng antaraning yani opo nolak pesenan. yen kongsi ora gelem mesakke tamune yen pilih nyagi banjur sing masang gelem ora genah wayah wis dalu dadak kudu apa marang pekerja sing wis biasa setero bubar mikir-mikir terus nyagi pesenan sak banjure apa marang anak iklis goleki pekerja sing ajek ngopeni terop yen pinuju pesenan Nggih mangke lari-lari kula perintah Dektero dalu niki, Pak. Kesaguhane Pak Joko marang apa sing dikarepake tamu nyala wae. Pak terop munggah ing dhuwur trek banjur Pak Joko pamitan sisiane. Ngetutake tamune sing numpak pit montor werna ireng. Pawongan kuwi mlaku ing ngarep trek kanggo penunjuk jalan. Wiwitane pit montor sing ditumpaki mlaku rindik wirat petenge wengi. Sak dalan-dalan sing diliwati kahanan tansaya sepi. Aneh. ora pakan wong siji-siji yo. Karo nyekeli setir ing batin Pak Joko sak temene digubel rasa gumun. Ning ora kawetu ing pangucap. Saya suwi saya anyep, angine wengi kaya sumilir sumribit, hanambahi tetes. Kegodongan pating kula sakasempyo angin sing dadi gumune Pak Joko meneh. Ya kuwi montor sing ditumpaki tamu sing nganggo sandangan sarwa melakuni saya suwi dirasa saya banter prasasat saya mabur pepuntone Pak Joko tancep gas karben bisa nututi pit montor sing melesat banter truk sing ngangkut terop kuwi suarane greng-greng munggah medun gumuk robo salah jati sing mung ketok kremeng remeng ing kiwa tengah Suwila lakune liwati dalan alus sing kiwa tengene kebak omah-omah apik kanthi taman-taman sing endah ing plataran. Suasana edilan elok sinawang. Aneh. Omah-omah kabeh ora ana sing bukaan. Ora ana sorot lampu ing jero omah. Kabeh katon teteng dedet. Rancake sing duwe omah kabeh wis padha mapan turu. Pak Joko kelingan yen wengi iki malam jembah lagi. tekan omah sing katon gede magrong-magrong werna putih kanthi lampu sing pating lencar dadak pit montor sing ditutake kuwi mandeg dheweke kaya Sakwise mateni mesin kendaraan isi prabotero panyawangi nyetitik ake kahanan ing jerumah gede. Soko njoko dewe krumu rame gemerai wong-wong ing jerumah. Mesti wong-wong sing pating sliwer kui nembi podolah lama saan. Kahanan omah kui pancen regeng rame banget. Wong-wong pating sliwer buh opo sing ditindakake. suwe-suwe Pak Joko ra melu kahanan apa sing lumaku ing jero kono. Sing baku dheweke apa pekerja sing iwut ngedunake tirop terus masang ana ing plataran ngarep omah. Anggone masang tirop durung tutup, Pak Joko ngasu sedina lungguh ana ing kursi empuk ukir-ukiran remit. Meripati kliter nyawang kahanan kang katon indah neng semati. Muasi kursi sing wis katoto tarik-tarik njero omah. genti nyawang panggung karenggo maneka warna pating kerlipet dene-den rinangga werna keemasan sing arep dilungguhi penganten sarimbit Tanpo ngerti sangkan taran ujug-ujug ing sandinge Pak Joko cuma Pak Suguhan sing katone sarwa enak maneka jenis panganan sing durung nate diwuri sak durunge uga wis cuma wis kopi susu sak gelas ing sandinge Nggak dipun harpa pak Ono suara sofa rambuni Nanging sakisi dipelengak ora ono wong ngadeg tero Pak Joko ngungun tindo tero malih apik bido karo adat saben idep-idep pepasren lan renggan maneka warna wis sumadyo atine ratap dipilih ora mulih nanging mesisan nunggu acara nganti rampung ora dadak menyang mulih ngangkut barang-barange mesisan rampungan acara tindo tero barang-barang liyane langsung dibongkar Sawetara tenaga kasar sing wis rampung adetira diijini mulih kuwi dhisik numpak sepeda motor sing ditumpaki rikala budal. Tamune wiwit padha teka. Hangur selur, Roto-roto padha nggawa mobil mewah petonannya. Pak Joko rumangsa gumun. Awit mobil-mobil tamu kabeh pernane ireng janges. Aing maneh racake mobil-mobil kuwi dihias maneka warna kembang gondone wangi ngambar-ambar leksan pitakon ngrubung pikirane tamune terus gemrutuk nebake kursi sing ditata rapi tarik-tarik sing gawe gawok kabeh tamu padha nganggo sandangan warna putih kursi wis dilungguhi kabeh swara gumrenggeng pinindo tawon mayuta gunggunge glesirep meneng sakwise sang pinanganten silambit metu saka kamar penganten diarak dening juru paestu tuju sasana payuwahan binayang kare dening para sanak kadang padha tuturi Aku niat coro gancar lancar ora ana pambengan. Wiwit temu penganten kairing gending kebu kilo kodhok ngorek lumantar gamelan tukane dicara sungkeman marang romo ibu penganten sarimbit katon bunga. Mantene wis ungguh ana ing gambar kencana. Adicara resepsi kawiwitan, rantaman acara liyane kaya lumtinampi sabda tama wis ora dirungu. Ketungkul semeng swasana. bareng noleh Pak Joko keprungu swara guyu pating cekikik gigilani Guyune para tamu kuwi agawe gitoke mrinting ora ngerti saka ngendi asale lan sapa sing nyuguhake ngerti-ngerti wis cumepak maneka warna panganan kabeh tamu padha mangan kanthi rahab saka jero metu pawongan mligi nganggo busana beskap lan blangkonan terus nyekel mikrofon Obo pranota dicara ngacarani murih penganten sarenggit mlebu kamar busana saperlu ganti penganggu Ora watara suwi kanthi kairing gending ladang sinarendra pengantin metu kairit tumuju wadi. Hanei. Busana sing dinggo rajinisi kalarendran apa kasatriyan nanging nganggo sandangan lesar putih. Uniku bener-bener wengi kang jiri kang Pak Joko. Atine bola balin dadak titir pratapan nalika pandulune nyawang peneri penganten wadon. ditamat-tamatake prau panit banget nyekirisi meripate mendulu karo ngetokake sunar warna abang dheweke ngumun kaya ora percaya banjur meripati sing wis krasa arep diucek-ucek mbok menawa meripati sing lawus kurang waspada sakwise disawang meneh penganten wadon iku sih mandeng kaya sekawit Pak Joko tiba-tiba atine jajal rasa sanggurangi dikipatake adoh-adoh parandine uleng pikir krana mrangguli kanyatan nyolowadi ora kena dibuang aneh bareng nyoba melengak nalika nyawang meneh penganten wadon praupane malih sulistyo pindha widodari tansaya suwi pikirane mundhak gumun dheweke nyoba ngubur sewu pitakonan sing asring kumlebat ing pengangen gelis nyedot udul cedal cedul dolanan kelu ana ing pojokan bola bali dheweke jenggileng jam ana ing tangan kiwane pandom cendak wis cendak angka loro terus tumungkul enam lamongan lagi sepisan iki nemoni mantenan nganti ngancik wayah arek esuk rasa banjur keprungu suarani jago kluruk ngaluk-aluk ndungkap jam setengah telu acara lagi paripurno tamu sing padha mangayu bagyo siji mboko siji padha buyar ora lali kabeh nyalami pengantin lanang wadon tondo melu bunga sinuling guyune tamu pating cekikik mripat-mripat jelalatan lan pating pendirang suasana regeng padha katon seneng-seneng wis wayah parek isuk katon ora ana sing ngantuk. Pak Joko wis mbuh kaping pira wola nyawang jarum jam. to wis ngancik jam telu esuk. Kahanan jopo katon isih peteng. Tamu-tamu wis ora ana. Kari katon sumliweri pawongan mligi sing kapatah rewang rantasi kabeh penggawean. Pengantin sak judul diri juru pais mlebu kamar mligi. Pak Joko isih nyemati udut kebal kebul keluke ing pojokaning terop. Dumadakan ana pawan nganggo sandangan sarwa ireng ngadeg ana ing sandingi. Gelis mulungake dhuwit kanggo sewan terop. Pranyata sing nampake dhuwit ya pawongan sing mau mertamu ning omahe golek sewan tendo. Matur suwun ingkang kathah nggih, Pak. Aturi Pak Joko kanthi ukara kurang terwaca krana sinambi ngempak rokok. Nggih sami-sami, Pak. Kula nggih matur nuwun sampun jenengan tulung niki rak sampun ngancik enjing nyari mriki mawon nggih. Nggih matur suwun. Monggo nyari teng mriku. Wong sing duwe gawe kuwi glandang dheweke mlebu Kepanjingan rasa gumun meneh nalika lagi mlebu omah, gondo wangi sumerbel nyogrok irunge. Mbok menawa gondo kembangi pengantin gatine. langsung glusuk ing jogan omah ora suwe wis turu angkler Keprunu ngorok senggar senggur, senggur. becik wayah esuk sunare srengenge katon sumambira padang robos gegodongan swara manuk-manuk pating cruwet mapak tekane esuk wayah ketiga dawa wong-wong dusun wis padha budal menyang sawah Pak Joko lagi tangi nalika digugah salah sawijining pawongan sing kebenaran liwat. Deweke mulai terus ngeluk bangkean nyuwenengen karo ngecek-ngecek pripati sing isih rasa sepet terus nyawang kahanan satu pengen. lagi sadar dhewek turu dhewekan ana ing sandingi cungkup esuk iku wong-wong dusun kono padha ngrubung lan padha nyegolek crita piye asal mulane kok nganti ana wong turu ing sandingi cungkup dompo Karu isih semlengeren Pak Joko crita nganti dawa lara-larae nganti turu ing cendhake cungkup dompo wong-wong sing ngrubung wis ora padha gumun mergo cungkup dompo iku panggonan sing wingit akeh wong jaba dusun sing kesasar ning panggonan kono. Krungu critane wong-wong dusun dompoh kono Pak Joko isih katon kapiteng dengen. Nyawang kahanan cukup dompoh panci esuk. Jebul suwengi kumpul karo demit cukup dompoh sing lagi duwe mantu ditanggap pasang taruh ing alam lelembut. wong